انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون Allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب Allez vers une ombre fumée de l'enfer à trois branches, لا ظليل ولا يغني من اللهب qui n'est ni ombreuse, ni capable de protéger contre la flamme.